Ndabaramutse bakunzi ba radio isanganiro kaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi havugwa muri ano mango duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize Uburundi ngo bufise imigambi yo kugwiza ibitegwa nje bukamazi ugira bishore kwinjiza amafaranga mva makungu mu gihugu byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni hashikiriza imigambi mikuru mikuru ya leta yo mwaka wa 2020 ushira wa 2021 hari ku munsi wa kane naho mu ntumbero gukingira bidukikije haratekanijwe ingemwe zigera ku bihumbi amajana atanu muri wa mugambi wo Burundi rambaye ivyo bikaba byashikijwe n'umushikiranganje kwivuna abansi yabishikirije ariko ashikiriza ivyaranguwe mu mezi atatu aheze n'umushikiranganje ajejwe muri bucanandi y'ingaburo uno musi tubayagira ku gitegwa citwa moringa Ano makuru tuyahera mwijanye n'ivy'uburimya Burundi ngo bufise umugambi wo kugwiza ibitegwa nje bukamazi kugira bigwiza amafaranga amva makungu yinjira mu gihugu vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere hari ku munsi wa kane w'inondwi ahashi yari kwashikiriza imigambi mikuru mikuru ya leta yo mwaka wa 2020 ushira wa 2021 Alain Guillaume Bunyoni ashikiriza kandi ko leta ifise umugambi wo guhingura ivyavuye mu burimyi n'ubworozi kugira ibivuye mu burimyi bigire agaciro tumutege yombi hariho gutunganya neza imisozi n'imyonga uwo rero n'umugambi muremure ubwiriza gukurikiranwa n'ubwo bushikiranganji hariho kuba bama bazi iminsi yose bakazirikana yuko abenegihugu batabura ifumbire hariho kandi gushyiraho ikigega cy'intega bizoza mu bijanye n'imfungugwa kirakenerwa kuko hari igihe abarundi bimbura bakaronka n'umusesekara muri icyo gihe ugasanga bimwe birononekaye ikindi gihe naho bakabura canke duheze tuwutunganye neza tuwushore hanze twinjiza amafaranga y'agaciro agaciro njyabuka amazi niko twobyita ni kugira ngo dushobore kuronka natwe ibyo dushorera hanze dushobore kuja ku isoko mpuzamakungu dukureyo ibyo abandi bakurayo kuko haba hariyo amafaranga y'agaciro haba hariyo n'inyungu umuntu adashobora kuronka hano mu gihugu igikorwa gikurikira ni kijanye no gukingira amasoko y'amazi no gukingira hafi yaho kuko mwarigeze kumva yuko raporo yagaragaje neza yuko mu burundi hariho amasoko atari make amaze gukama kubera atatunganijwe neza kandi igihugu cyacu cy'u Burundi aricyo ahubwo gifise amasoko y'amazi avomera ibindi bihugu nta mazi twebwe dukoresha ngaha mu gihugu cy'u Burundi avuye hanze y'u Burundi amakuru yacu arabandanya ingemwe z'ibiti zirenga ibihumbi amajana atanu zarateguwe muri ano amezi atatu waheze mu mugambi w'igihugu wo gukingira bidukikije ewe burundi urambaye byashyikirijwe n'umushyikiranganje wo kwivuna abansi igihe ku munsi wa gatanu yari kwashikiriza ibyaranguwe mu mezi atatu aheze n'ubushyikiranganji ajejwe Alain Tribert mutabazi akamenyesha kandi ko imashini zitanu zo guhingura amakara zimaze kuboneka kugira hagabanuke ibikoresho byo gucana na cyane cyane nk'ibiti bikoreshwa n'igisirikare Mujanye bijyanye no gukinjika tega amatwi Alain Tribert mutabazi mushikiranganje wo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye amatuta y'ibiti yarateguwe mu makambi atari make twanishikiye mu ntara ya Makamba kwifadikanya kwifatikanya n'abenegihugu abajeje intwaro hamwe n'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano mu gikorwa cyo gutegura amatuta y'ibiti mu kwezi guheze ingemwe zigera ku bihumbi amajana atanu na mirongo itandatu na zibiri n'amajana indwi na mirongo itanu nizo zimaze gutegurwa mu rwego rwuyu mugambi w'igihugu imashini zitanu zo guhingura amakara bita burikete yifashishwa mu gukinjika ziramaze kugurwa zikaba ziri mu bubiko bw'igisirikare reka mbere n'ibikoresho byo kubaka inyubakwa izo mashini zizokoresherezwamwo biramaze kugugwa igisirikare cyihinguriye ayo makara kizokunguka amahera menshi yahora akoreshwa mu kugura ibyo bakoresha mu gukinjika ibifungurwa mu byimirijwe naho imigambi yimirijwe hariho ibikorwa bikuru bikuru tubona byari byihutirwa mu minsi ya vuba kongereza uruhara tugira mu bikorwa by'umugambi wa leta wo gutera ibiti ewe burundi urambaye saa zitandatu zirinze ko iminota mirongo itatu n'umwe mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara leta hamwe n'amashyirahamwe yigenga cyangwa amashengero ngo arafise uruhara runini mu rwanya imvugo zica mu migwi abahuye n'amagume atandukanye bivugwa na jean bosco muhinga mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara muiganiro biganiro yahaye radio isanganiro hashikiriza ko imvugo nk'izo zifise ingaruka mbi mu kibano kuko zibuza abantu ugusubiza hamwe no kunywana tumutege yombi kugira dutahure izo ngaruka tubanza gutahura igituma abantu bahiganwa kugira biyerekane ko babaye gusumba abandi ntibahiganwa kugira ngo bahiganwe gusa bahiganwa kubera bazi hari ibyo bijyana ibyo bijana mu rwego rwa politiki ibyo bijana mu rwego rw'ubutunzi ibyo bijyana mu rwego rw'ibishobisho kuko umaze kwemegwa nk'uwababaye mugabo akarokoka uraheza ukumva ufise ububasha bwo gukora ibyo ushaka byose ingaruka mbi ni uko abantu baheza bagacika nk'ibikoko bya instrumentalisation politique hanyuma urwaruka rukura rugaheza rugakura rwumviriza byanka yuko basubira kubana ibintu bishobora gukorwa ni e, biri mu migwi ibiri umugwi wa mbere ni igikorwa c'abarongoye abandi mu rwego rwa politiki mu gutanga intumbero bakavuga bati uwababaye yarababaye tutaravye ubwoko bwiwe utarabye intara yiwe hanyuma niho nabo bantu babiba izo mvugo zo kucanishamo abantu baheza bakabura ingufu ikigira kabiri ni ibintu biheza bigakorwa n'imigwi hadukiye imishamirano hagati y'abanywanyi baryo buramatari w'iyo ntara akavuga ko yafashe ngingo mu kurindira ko atorwa umuti w'ayo matati desirense ngiyumva akamenyesha ko hari n'ayandi mashengero amaze kugarwa muri iyo ntara kubera uko gutumvikana kuri muri ayo mashengero tumutegeye kuri mikoro ya emerishari niyo nkuru musanzwe muzi yuko ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi baronse uburongozi bushasha mu gihugu hanyuma umunsi w'ejo wari umunsi kuri ubwo burongozi bwo gushikiriza umupasitori mushasha azorongora intara ya sororezo nayo ikaba igizwe n'amashengero ashika nani hanyuma muri iryo muri urubanza rwari rwatandukanye barashoboye eh, gushikiriza umupasitori umupasitori nawe bashyikirije, nsengiyumva marite bamaze kumushyikiriza wari umwanya mwiza kuri we nawe gushyikiriza abandi bagiye kurongora aya mashengero ari mu ntara mvugabutumwa ya sorore ishengero ricumbise ica irakoma induru baca bavuza induru babamo gusunikana babamo no guhana bakura abantu bahamagawe imbere batako baca bazimya n'ibyuma hanyuma urubanza ruca ruhagarara tumaze kubibona ko bigenze uko twaciye dufata ingingo yo gusohora abantu bose bari mu ishengero dufata ingingo yo kugara iryo shengero hanyuma harabonetse abakomeretse harimo n'abapolisi bivuye yuko abo banyeshengero ubwabo batazifashemwo neza gushika uno munsi rero iryo shengero ry'abadventiste rirugaye nyene bezi kubasohora baciye babanguka baca barugara bo bashaka amagufu ubwabo naje twabonye ko kugira ngo dufate ico kibazo mu ntoki bace tugura amagufuri iwacu duca turashirako ubufunguruzo nitwe tudufise mu kurindira yuko kibazo uburongozi butwereka neza nyine uburyo yicara umuti kandi atangorane bisubiye kuba nta mvu za politiki ziba ziri inyuma y'iyo mishamirano oya kuri iryo shingiro jeno vuba nta mvu za politiki zirimo kuko uri ko urumviriza abanyeshengero ibyo bavuga barasaba ko babaha uburenganzira bwo gutora abarongora kuri iryo shengero abandi kumbe bagasaba ati eh, abari barasohotse n'aba anyu basanzwe bari mu rusengero ntibadutorere bapange urumva ntibemera yuko harongora umugwi umwe wo muri iryo shengero rero ko ndaraba nta kintu na kimwe cyerekana ko hariho inzu za politiki ni iryo shengero ryonyine ryaho isororezo gusa cyangwa ni mu ntara yose umunsi w'ejo eh, ryafashe n'indi shengero riri mu komine ya mutimbuzi eh, kuvuga rero n'andi mashengero uburongozi butarashobora dukoreramwo eh, hariho amashanyarazi muri komine gisare twibaza eh, yuko nabwo tuzobaherekeza kugira ngo bashobore gukora muri ayo mashengero Desire Sengiyumva buramatari w'intara Bujumbura akaba ariko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Aime Richard niyo nkuru dutandukira avugwa mu ntara tuyahereye mu ntara ya Makamba aho hacibonekeza utumwanya tutabura mu isoko nguru ya Makamba hamwe no mazu y'amadandarizo yo mu gisagara ca Makamba bamwe mu za bo mu isoko nkuru ya Makamba basigura ko bariko barahereza utwo bari basigaranye bakagira amadidane mwishirwa mu ngiro ijana kujana ijana y'ingingo ibuza mu gukoresha utwo tumwanya mu gihe ibidandazwa bitari bike biva mu mahinguriro hanze canke mu gihugu ubiri mu mwanya bakavuga ko bibafasha kwereka abashorera ivyo hanze bagasaba ko ivyo bisubirira vyoba navyo nyene bibonerana bakibaza nimba nk'amazi ngatekerwa mu maplastike ko atarabwa n'iyo ngingo inkuru ya Jerome Hakizimana ibitekezo bitabora biracibonekeza mu isoko nkuru ya Makamba cyo kimwe no mu buzu bw'idandarizo bwo mu gisagara cha Makamba bamwe mu badandaza bagasigura ko bari ko baraheraheza ubwo bari basanganywe nayo ubusashi bubora abatari bake mu badandaza barabufise mu idandarizo nubwo bavuga ko buzimbye basaba ko bwoboneka ku bwinshi kandi ku giciro ciza ntibuguruze ibiwanda bigwiriye nkuko n'ahandi amasashi ariko tuyakeramo yaboneka ku bwinshi biboneke ku bwinshi ko wowe ayo masashi yaboneka yaboneka ibiciro vyiza namwe nagiye yoroherwa nubwo biruko abadandazi bafise amadidane kwishirwa mu ngiri ijana ku ijana ry'ingingo ibuze ibitekerezo bitabora kuko ngo ibidandazwa bitari bike baronka biva mu mahinguriro hanze canke mu gihugu biba biri mu busashi ibinatuma ababashorera babona ibyo banze uravye umu amavuta yose yo kwisiga afunze amasashe ariko itabi imisanzu idashira vyose kuri icyo bagasaba ko nivyo bisubirira bibora nabyo nyene byoba bibonerana bora ubundi buryo bakoresha ku tuntu tubonerana kune hana hande ka vidza mudu kuru na hana vidza makarato mwana shona kuti ana makarato ndikatikoro heredza kuti eh, ama dzine dzine tuyande neza ku bijyanye n'iryo tegeko nyene abo badandaza bibaza nimba amazi cyangwa imitobe n'ibindi baronka bitekewe mu maparasitike vyoba bitarabwa n'iyo ngingo none amazi baca kunywa ry'amazi ya kinji rero nkahajya kuri iryo hinguro ry'amazi ni pacu nyene bashiramo bagasaba umuco ku babijejwe mu kwirinda ko bogwa mu ruzi bagwita ikiziba na cyane cyane ko ibihano bikomeye ku uzorirenga ko bitegekanijwe Jerome Hakizimana Makamba Radio Isanganiro tugushimire Jerome Hakizimana tuve mu ntara makamba dukubitire mu ntara mwaro aho ishirahamwe riraba ibijanye n'inkino mu Burundi mu Gifaransa Comité nationale Olympique yatunganije kuri wa gatandatu inkino zitandukanye ku mugwa mukuru w'iyo ntara harimo inkino zijanye n'ivyo gusiganwa izo nkino zikaba zifise intumbero yo kurondera abana bafise impano zitandukanye mu bijanye n'inkino hamwe n'ivyo gusiganwa Lydia Sekera harongo iryo shirahamwe agasaba kugaruka na cyane cyane abigeme gukunda inkino nayo buramatari w'intara ya mwaro uburaro akabahanura gukunda inkino batibagiye kwitaho ibyigwa inkuru ya Laurent Ndikuriyo imwaro mu mupira w'amaguru ku bahungu lise ya mwaro yatsinze lise ya Muyebe ku bitsindo bine kuri kimwe kubigeme naho muri uyu mupira w'amaguru lise ya mwaro yatsinze lise Muyebe nyene ku bitsindo bibiri ku busa mu mupira w'amaboko volleyball haba ku bahungu canka abigeme lise ya mwaro yatsinze Nefa Kibumbu amaseti atatu ku busa muri basketball ku bahungu lise ya mwaro yinjije amanota 88 itsinda Enefa ifise amanota 18 umunani muri basketball ku bigeme lise ya mwaro yatsinze lise kominari mwaro ya mbere ku manota mirongo irindwi kuri atandatu ya lise kominari mwaro ya mbere mu rukino rwa handball ku bahungu lise ya mwaro yarushije itabu kirika bitsinda ku bitsindo cumi n'icyenda ku bitsindo munani muri urwo rukino nyene rwa handball mu bigeme lise nyakararo yatsinze lise muyebe ibitsindo mirongo ibiri kuri bitanu urwaruka rwasiganywe mu kwirukanago rwirutse ibirometero bitatu bavuye kuri stade ya mwaro berekeza ku kicibutso c'imyaka mirongo itanu guhitana Burundi bwikukira bakagaruka aho nyene bavuye muri zo nkino Lydia Sekera arongoye umugwi Comité National Olympique yahanuye ugwaruka cyane cyane abigeme kwijukira inkino kuko ngo zituma umuntu agira amagara meza umunezero no kwihanganiranira uramatari w'intara mwaro nawe Colonel Gasanzwe Gaspar ahanura urwaruka gukunda inkino batibagiye kwitaba ivyigwa kugira bazobe imboneza muri kazoza imwaro ruhande kuri yo radio isanganiro buraca mugacana ayandi mu Igiterwa cha moringa ngo gifasha mu gukinga indwara zitandukanye nk'izijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'indwara y'isukari. Gilbert Nanko hafi muhinga mujanye n'ingaburo akavuga ko ico giterwa moringa kubera gitunze ivyunyunyu vyinshi nk'ivyo mu bwoko A, C na E n'isanganyangaburo zitandukanye ngo ucihereza abariko yikingira indwara zitari nke buca n'andi na Emery Charles Niyonkuru. Ico gitegwa citwa muringa nkuko bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo ngo gifasha mu gukinga ingwara y'igisukari ububabare mu menyo Gilbert Nankwa hafi agasigura ko ngo kiduza n'abasoda bo mu mubiri. Barashoboye gusanga yuko gishoboye gukinga no kuvura indwara zirenga amajana atatu nk'indwara zijanye n'ivumbuka renze ry'umurindi w'amaraso, indwara y'igisukari, indwara y'ubushe bwo mu mushishito, indwara z'ibigoga, gukinga amakanseri atandukanye no mu kurinda ibinure acide phenolique flavonoide n'ibindi mu kwihereza muringa umuntu ngo ashobora kuyifata mu buryo butandukanye nko mu kuyinywa nk'umutobe canke mu kuyifungura nk'imboga kuyifata mu buryo bw'imboga nko gukama epinari canke nko kwirengarenga birakunda ushobora kuyitegura kandi mu buryo bw'isose canke ukayihinguramo ibitumbura ariko bisaba ubuhinga iyo ufise inyigisho zihagije biroroshye kubiteguramo imikati canke ibitumbura na cyane cyane ukoresheje amababi y'iki giterwa urashobora kuvamo icayi ukoresheje amababi y'iki gitegwa mu gihe yanikiwe ku buhinga bwiza canke ugakoresha imizi y'iki giterwa moringa birashoboka kuvamo kandi kandi imitobe ji mu gihe wateguye neza aya mababi ndetse n'imizi byose birashobora kwikuramo ji cyangwa se umutobe muringa ngo si bose bayirekuriwe umuhinga nankwa hafi akavuga ko abakenyezi na cyane cyane abonsa canke bibungenze atari byiza kuyihereza vitamine A iyo ibaye umurengera irashobora kubateza ikibazo kubera imuringa sanzwe ifite vitamine A ku rwego rwo hejuru cyane imwe bitangaje umudamu yibungenze canke yonsa ashobora gucagira ikibazo cy'hypervitaminose A aho ashobora bashobora gucagira nk'ivumbuka ridasanzwe ry'umurindi w'amaraso imitsi yo mu mutwe penetation intracranienne agashobora kugira n'ibizunguzungu cyangwa kumeneka umutwe mu ruhande rw'inyuma ku gakomokomo ndetse agashobora no kugira n'ikibazo cyo kwangirika kw'amahaha na cyane cyane muri tuya dukushe canke tuya dushishwa dufutse amahaha aho umuntu ashobora no kugira n'inkorora idasanzwe bitewe n'uko muri urwo dushishwa dufutse amahaha dushobora guca tujamwo utuntu tumeze nk'udufurofuro gutyo umuntu akama akorora atazi ico ko tutashobora no kudahwa agaharabuka kumva ko indani arakigwa hamwe no gutakaza gusubira gushira ibintu ku rutonde agacanganikirwa bitebaga yuko umudamu yibungenze nyene canke yonsa ashobora no kuba yaba ku mwana canke kuri we ashobora no kugira ibibazo byo kuhama uruherehere ku mubiri hamwe no gupfuka umushatsi eh, no kugenda bacubangana mu bwenge kubera ko iyi vitamine A iba y'umurengera atari byiza ico giterwa ca muringa ngo kiri mu bwoko 13 nkuko bisigurwa n'umuhinga Gilbert Nankwa hafi ariko ngo bukora cane cyane mu gukinga indwara nubwo bita muringa oreyifera mu bigize ico giterwa ngo nta kintu na kimwe cotabwa nayo kuvyerekeye aho gishobora kurimwa gukimera ku masi yose haba hashushe mu biyaya canke mu misozi hanamye tugushimire Aime Richard niyo nkuru kuri yo gucana ndingaburo akabiri nayo icisozerano makuru nkabasuye kwashimira mwebwe mwese mwaduteza amatwi twinda bifuriza kugira umunsi w'Imana mwiza ndabibutse ko mwari kumwe na Inosa bibona Imana ariko amfasha mu hinga bw'ivyuma Jean Marie Mayonganije niko ndabashikiriza ariko inyuma hano makuru muca amakuru yandikwa n'ibinyamakuru makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho muherereye kiriko kivuga ko byinshi kiregwa byinshi ikinyamakuru iwacu kivuga ko urusansuma ruri ko rurakorwa ku bakozi ba leta kuva ku igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu ukwezi kwa cumi n'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri runebagurwa n'abo rwega mu ngingo zarwo yikwije canke atikwije nkuko ikinyamakuru iwacu kibandanya candika ico kinyamakuru gisohoka burindwi kivuga ko leta ifise uburenganzira bwo kumenya abayikorera mu ntumbero yo gutunganya neza iby’ubutunzi n'akazi kugira ironka ibiharuro bitomoye by'abakozi bayikorera kugira ishobore kurandurana n'imizi abakozi bari ku ntonde bahembwa badakora ikinyamakuru iwacu kibaza ko leta yari kwitegurira neza icyo gikogwa kugira abakozi bayo cyo kimwe n'amasendika bahurikiyemo ntibagitora amahinyu guhanahana ibyumviro hagati y'umushikiranganji n'abaserukira abakozi ku ntumbero y'ingene rwari gukogwa byari gutuma urwo rusasuma rutahurwa ngo nk'uko mugenzi wacu abyizera ikinyamakuru la voix de l'enseignant kivuga ko hari ibyinyegeje inyuma y'ubwo rusansuma nk'uko ibyo bibazo bishobora kuba intandaro yo gutoteza abakozi ba leta no guhungabanya imibano mu kazi abahagarariye amasendika kosibu csb na kosesona basabye umushyirangange w'abakozi n'akazi guhagarika urwo rusasuma kugira rutangure ibiganiro n'abegwa n'urwo rusasuma kugira bagumve kumwe ibyo babishikirije mu kiganiro komenyesha makuru cyo kwigenekeza rya 27 ukwezi kwa 10 uno mwaka ku ruhande rwa Burundi eko ngo rusansuma rushobora kukwega akarambaraye ico kinyamakuru chandika ku vy'ubutunzi kinasohoka burindwi kimenyesha ko abanyamasendika basaba leta kubahiriza amategeko yabaye mu gihugu canke impuzamakungu agenga abakozi n'akazi atari uko bakagabisha ko bashobora kwikora ku mategeko yabaye mu gihugu canke mpuzamakungu abaha uburenganzira bwo guharanira amateka yabo amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mugenzi wacu wo mu itorokanizo ry'amakuru ABP yandika ku mukito wo mu rushengero Adventiste umunsi w'indwi yacira urubanza rw'ikibiraho na sentare nkuru yo mu ntara ya Kayanza kuwa gatatu w'indwi iheze icyo kinyamakuru cyandika ko Ernest iradukunda akurikiranwa ku byaha bitatu harimo gucafuza umwe mu bagize inzego za leta ibyo yagirizwa ngo byaciye ku mbuga ngurukanabumenyi mu bwa audio bwaciye kuri watsapu aho bwaciye mu migwi itandukanye aho bwashikiriye na nyine kwitwara nk'uko byandikwa na mugenzi wacu icyo kinyamakuru kirangiza cyandika ko umushikirizamanza mukuru wo mu ntara kayanza yaciriye gufungwa amezi atandatu uwo mudivantisite mu gihe umuburanira we yasabye sentare kuwaburanira yotanga amande n'abanyagihugu bagikikuje ngo uwo mushakashatsi yandika n'ubuzima abo batwa babayemwo sabarimyi sinaborozi ukumbana ko ngo gushobora kubatunga ishamba cimeza rya kibira rero riza gishura ku bibazo by'ubuzima bafise nk'uko bisigurwa n'uwo mushakashatsi avugwa na mugenzi wacu yandika ku buhinga ngurukana bumenyi bitumwe n'ibirigize iryo shamba rero ngo ribeshejeho iyo miryango irikikuje arabasuma bishwe bishwe mu gihe bariko bagerageza gutoroka agasho inyuma yo kwaka inkoho umupolisi w'igihugu nk'uko vyandikwa n'icyo kinyamakuru kandi abantu bamwe mu babibonye bavuga ko muri abo bishwe harimo n'uwarafise ikigwanisho giturika gerenade akabino ngaha turongirije amakuru makuru makuru yanditse n'ibinyamakuru mwashikirijwe na Lydia Gahimbare No jewe Evariste nziko banya banyanka mubandanye kuranirwa mubanyu no muvyanyu naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru